Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Coa perspectiva do vindeiro 22 de outubro, na que as marchas da dignidade convocan unha folga xeral en todo o Estado español, levouse a cabo o pasado 1 de maio, 1 de maio, unha manifestación convocada polas marchas da dignidade e o Sindicato de Oficios Varios da CNT de Ferrol. Unha convocatoria que foi seguida en numerosos lugares de todo o Estado español, donde as marchas da dignidade se sumaron ou os sindicatos alternativos se sumaron á convocatoria xunto ás marchas. No caso de Ferrol, a manifestación saiu ás seis da tarde do Cantón e rematou, despois dun longo percorrido, na Praza 10 de Marzal. Os informativos de Radio Felispín estiveron ali e fixemos unha pequena reportaxe sonora. Neste audio poderemos ouvir as voces de algunha das persoas que nos atopamos por ali, por exemplo Alberto, do Sindicato de Oficios Varios da CNT, que nos explicou a esa relación actual que existe entre as marchas e este sindicato aquí en Ferrol. Tamén falamos con Agostinho DJ, un personaxe da Noite Ferrolá que estaba ali na manifestación e xa ao final, despois de ouvir pois eso, as voces eh, da xente que por ali mm, decía cousas, consignas e animaba a manifestación, ao final ouviremos a leitura do comunicado unitario dos sindicatos alternativos que participaron xunto á columna galega das marchas da dignidade en Ferrol desta manifestación. Despois dese comunicado conxunto da CNT e das marchas, houve un espazo de micros abertos para todas as persoas que quixeran falar. Así, ouviremos a un traballador das contratas de Telefónica que denunciou a ocultación por parte dos medios de comunicación de masas da folga indefinida que están levando a cabo pola readmisión dos despedidos e despedidas para ter un emprego con dereitos en un emprego esclavo. Despois desta locución dese traballador das contratas de Telefónica, tamén falou como non a algún integrante das marchas da dignidade de Ferrolterra. Ficades con esa reportaxe sonora, poñémonos en contexto, Benres, 1 de maio 2015, 6 da tarde, Cantón, manifestación, marchas da dignidade, CNT, Sindicato de Oficios Varios. Informou o pequeno monstro para libre e comunitaria de Ferrol, Radio Filispín. Alberto, pues un integrante da, da CNT aquí en Ferrol, hoxe, primeiro de maio, cara a seis da tarde, nesta convocatoria das marchas da dignidade e da, do Sindicato de Oficios da CNT aquí en Ferrol. Hola Alberto, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Bueno, tienes unha voz xa coñecida en Radio Filispín porque colaboras en algúns programas como pues, pois, convidado, dando a túa opinión en diversas historias. E, bueno, hoxe estás aquí con unha pegata da CNT. Conta, que, que falla aquí hoxe a CNT neste primeiro de maio a 6 da tarde, ademais? Pois a CNT, como non hai unha manifestación unitaria, non hai acordo entre todos os sindicatos, eh, nós como non sabíamos ir cos de comisións UGT ou a CIGA ou a USTG non sabíamos con quen, ao final decidimos ir pola nosa conta e coas marchas da dignidade que traballamos de xeito conxunto nas mesmas reivindicacións e eh, gustaríame logo contarte unha cousa. Contame, contame o que queiras, Alberto. Eh, a relación entre as marchas da dignidade e o sindicalismo libertario, non? Eh, me gustaría explicálo, non? Porque con unhas palabras de un profesor, non? universitario, politólogo, pensador, escritor, que non é o que a maioría da xente estamos pensando, non son os que están de moda, senón Carlos Taibo, non? Que dixo que o sindicalismo libertario era tanto máis estimulante cuanto máis capacidade tiene de traspasar las fronteras del mundo sindical lastradas por la eh, lógica del trabajo y del salario. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, con eso que dijo Taibo, enganchan las marchas da dignidade co sindicalismo libertario, penso que se entiende moi bien. Carlos Taibo é o, do, o de repensar o anarquismo, non? Sí, o mismo mismo, pues, está moi ben, moi interesante ese libro de máis. Bueno, pois pues coméntanos así, fainos un resumo do que, que vai pasar hoxe a partir de dentro de nada, porque estamos aquí moitas e moitos xa congregados da xente da CNT, xente das marchas da dignidade e xente pois, pues, que, que se achega aquí pois, porque sí, por exemplo, como ao pequeno monstro. Pois nós eh, o que estamos aquí é eh, re, mm, lembrando o Día Internacional do Proletariado, non? non é unha festa o traballo. Eu penso que a maioría da xente non vemos o traballo como unha festa, senón a conmemoración do Día Internacional do Proletariado. Moi ben, Alberto, pois se queres decir algo máis... Sí, eu quero decir que hoxe o meu lema para a manifestación é o paro e dominación, porque trouxemos uns cartéis que cada quen pode levar o seu propio lema na manifestación. Mm, si sí, é verdade, aí están para todas e para todos. Bueno, pois moito obrigado Alberto e vémonos en Radio Filispín seguro pronto. seguro que por allí andaremos. Saúde. Gracias. Arriba, arriba, arriba Arriba todos a luchar. Que se vaya carajo, que se vaya carajo, que reforma laboral. Pois estamos aquí con outra persoa que se achegou ese día 1 de maio aquí a, a esta convocatoria das marchas da dignidade e da CNT. Bueno, que, que fas aquí? Como te chamas? Me chamo Agostinho DJ. Agostinho DJ, te me soas a mí, non? Sí, aló. Como ten que ser, aquí co povo. E a tua primeira saída hoxe de 1 de maio, como foi? No, sempre saímos coa CNT, porque a loita está na rúa non nos que perciben subvencións ni nos que cobran por detrás. Aquí non se recibe nada. Bueno, ves o que ves moi ben acompañado con moita xente, eh, case pois pues, eh, un, un habitual ir vir as concentracións de, das marchas da dignidade da, da CNT. Sí, sí, sí, sí, sen duda. Como crees que, que van a ser as cousas hoxe esta, esta tarde na que nos está escoltando a policía? este recorrido breve pero bastante interesante que vamos a hacer. Bueno, somos poucos, pero que estamos somos loitadores, e eh, sabemos que as cousas poden cambiar se cambiamos nós. Os que temos que cambiar somos nós, e aportarnos as cousas. Eso que temos que facer, e non quedarnos na casa, aí no sofá, no, no, no. Nós somos os primeiros que temos que cambiar. Pois pues moitas gracias, Agostiño. Vamos a seguir escoitando aquí a a xente falando e comentando cousas. Un saúdo. Apertas. manifesto después tenemos entre 15 y 20 minutos de micrófono abierto para todas las personas que quieran dar a opinión o comunicar algo eh, eh, pues bueno, vamos a ver o manifesto manifesto consensuado nas marchas da dignidade de Galiza que dice o siguiente Primero de maio pola dignidade O objetivo deste primero de maio é continuar a loita contra o aumento da represión da precariedade laboral e social a corrupción generalizada a privatización, a privatización dos servicios públicos a miseria enerxética a falta de vivendas Por eso sobran os motivos As reformas laborais serviron para que os empresarios conseguiran os seus obxectivos, ter traballadores en dereitos, banqueiros e capitalistas seguen aumentando os seus beneficios a costa do sufrimento e miseria da meirande parte da poboación, sen escrúpulos e que a complicidade de políticos lacayos que comparten os seus privilexios ao tempo que condenan a amplos sectores populares á pobreza máis severa e sosteñen tramas de corrupción que repugnan a calquera persoa decente. Cando nun país se desaloxe as persoas das súas vivendas violentamente, cortase a luz, a auga ou o gas a que non pode pagalas, cando enxer a cesta da compra é un acto épico, cando non existe ningunha estabilidade laboral e o despido depende únicamente da vontade do empresario, cando as pensións son miserables, cando a xuventude ten que emigrar, cando as listas de espera nos hospitais son interminables e a súa dependencia é unha burla mentras os gastos militares e policiais se disparan, a conclusión é que vivimos nun estado de excepción e de excursión e que xa chegou o momento de decir que xa abonda desta dictadura disfrazada de democracia. A represión endureceuse para que quen loita contra este sistema corrupto e injusto desde os seus cimentos A legislación modificouse a tal efecto e os suíces a executan sen pestanexar. A aplicación sistemática da prisión preventiva e o aumento do número de procesados, condenados e encarcerados por movilizacións sindicais e sociais retrotrae nosa épocas no que aparato judicial era un executor máis do Estado totalitario. A protesta na rúa, o dereito a reunirse e a manifestarse, Calquera acción que implica unha resposta ao sistema o que propoña alternativas laborais, ecolóxicas, educativas, igualitarias, de desenvolvemento humano social son fenómenos aos que, se, aos que se responde con un único criterio, a represión. Pero aquí dicimos que nós non lle temos medo. Soamente desde a loita e a resposta contundente na rúa e nas empresas podemos afrontar os atropelos e a barbarie que nos impoñen o goberno e o capitalismo. Vainos nelas a liberdade e a posibilidade de vivir desde a dignidade e a igualdade, unha vida que mereza tal nome en a que os dereitos sociais sexan a garantía do desenvolvemento das persoas. Por iso, nós continuaremos loitando contra o TTIP, coas marchas da dignidade, nos movimentos antidesafizamento, en aqueles ámbitos nos que se denuncia en justicia como é violencia institucionalizada, como que é violencia institucionalizada. Por todo isto, para rematar, este primeiro de maio berramos basta xa de represión, pan, traballo, teito e dignidade. Viva Casa Obreira, viva o primeiro de maio. Viva! Viva! A pan, traballo teito, o povo ten dereito, a pan, traballo teito. povo ten derecho a pan, trabajo e Coutinho, 15-20 minutos. Se pide que as intervencións non seña moi extensas e adiante. Hola, eh, boas tardes a todos e todas. Eh, gracias por, por vir a, a este acto do 1 de maio convocado por Marcha de Dignidade, Terra e CNT. Eh, a miña intervención vai, vai ser por parte da CNT. Eh, eu quería falar un pouco de, de que Lanxano queda aquel primeiro de maio de 1886, xa, despois de todo o que quixeron facer co primeiro de maio, dende un festivo católico hasta a festa do traballador, tentar baleiralo completamente de contido, pois xa é o momento de recuperar unha idea de primeiro de maio combativo e reivindicativo e deixarnos de festas. Primeiro de maio ten que ser o Día Internacional da Clase Obreira e a clase obreira caracterízase por unha cosa ante todo. Sempre se caracterizou por ser digna. E a dignidade non é eh, facer eh, eh, o que un ben poida e eh, intentar eh, irse polas ramas ou intentar botar balóns fora. A dignidade é dicir que non vamos tragar con certas cousas e poñar todos os medios que poidamos, sexan os que sexan, para non pasar por certas cousas. Para logalo, penso que é moi importante estar unidos nunha organización feita por traballadores e para os traballadores, única e exclusivamente por traballadores. Porque a clase obreira é o motor do cambio, sempre foi o motor de cambio da historia e ten que seguir a selo. E gracias á dignidade conseguiu ser o motor de cambio da historia. Queremos reivindicar un primeiro de maio digno para unha clase traballadora digna fronte a aqueles que nos exixen sacrificios constantemente para manter os seus trens de vida, as súas extravagancias, eh, están constantemente demandándonos sacrificios, traballar máis e cobrar menos, para que eles poidan cagar nun váter de ouro, e nós, poñendo a nosa dignidade por diante de todo, temos que dicir que xa basta, que non imos seguir aturando este tipo de, de, de sociedade, que nos condena a unha miseria para que uns poucos vivan os seus caprichos. Entón, eh, únicamente decirvos que queremos un primeiro de maio dunha clase obreira unida nunha organización forte que ten que demandar ás organizacións estatais, políticas e gobernos que cumplan unha, unhas políticas que sexan beneficiosas para todos os traballadores e continuar desde aí cara adiante hacia un ideal de emancipación de clase trabajadora. Viva el primero de mayo y viva clase trabajadora digna y usted. no es una fiesta festiva. En esta comarca, las marchas de la dignidad nos estamos concentrando todos los jueves a las once y media delante de la Junta demandando un plan de choque urgente contra el paro para que contraten de las listas del paro del desempleo a 500 personas como mínimo y una renta básica para todas aquellas personas paradas sin ningún tipo de prestación social. Este gobierno municipal de Ferrol no tiene voluntad política en solucionar los problemas de esta ciudad, que es el paro. Se ha dedicado a malgastar y a despilfarrar dinero público, un millón de euros en, el ascensor panorámico de la Cuesta de Mella, 6 millones de euros en la ciudad del deporte, que es una piscina de nada, y en un capuchoncito en la calle Real 20.000 euros. Mientras el problema de, esta ciudad, que es el desempleo, no ha hecho nada. Una ciudad donde hay el 26% de paro. Una ciudad donde... 33. Una ciudad donde el 63% de los parados no tienen ningún tipo de prestación social en esta comarca de Ferrolterra. Y en las tres comarcas el 54% de parados no tienen ningún tipo de prestación social. Desde aquí decimos que hay que seguir movilizándonos, movilizándose. Hay mucha gente joven, vemos en las calles que cada vez hay más gente joven rebuscando los contenedores de basura. Incluso compañeros que nos apoyan en las marchas de la dignidad están pidiendo las calles para tener un futuro mejor. Estamos viendo también, es importante denunciar desde las marchas de la dignidad esa pintada racista que apareció en el Inferniño por una panda de fascistas. nos queremos solidarizar también con los 700 compañeros que han fallecido en el Mediterráneo por venir buscándose un futuro mejor. Y estos fascistas con estas pintadas les están faltando el respeto y vulnerando sus derechos humanos. Son compañeros que han fallecido únicamente por escapar de las guerras, del hambre y de la miseria, provocadas por un sistema capitalista totalmente injusto. Un sistema que lo único que le preocupa son los beneficios de las grandes multinacionales. De ahí el TTIP, que es el gobierno de las grandes multinacionales. Desde aquí, desde las marchas de la dignidad de Ferrolterra, os invitamos a que nos acompañéis. Todos los jueves estamos, aunque sea cuatro compañeros, pero estamos puestos en pie, porque queremos vivir con dignidad, porque queremos luchar para tener un futuro, porque hubo mucha gente que ha fallecido para que hoy tuviéramos derechos y derechos y conquistas sociales que nos está robando esta gentuza, esta mafia que está instalada en los gobiernos, el gobierno del Partido Popular, esta mafia que se amnistía fiscalmente y se amnistía a rato para que para que cometa fraude fiscal y blanquee capitales. Esta es la mafia que nos gobierna, como bien dijo su secretaria general con una gran verdad, que están trabajando duro para saquear este país. Claro que están saqueando este país. Están dejando un solar de este país esta mafia. Por tanto, hay que seguir combatiendo esta mafia y el 24 de mayo hay que echar a este pequeñín, a esta gentuza, a esta mafia que está en las instituciones y tenemos que recuperar un gobierno para el pueblo. Y si estos gobiernos no representan al pueblo y a la clase obrera, que se vayan. y aquí en Galicia también, en folga indefinida desde el día 28 de marzo. Eh, esto no lo podréis ver por televisiones ni por nada, porque estamos en contra de una, de una multinacional muy fuerte, que son las que mandan en los países, en los estados y en el mundo en general. Ellos se llevan la riqueza, no comparten, no reparten con nadie y apagar la televisión, informaros, porque nos tienen el coco comido y tenemos que estar todos unidos en la lucha obrera, más allá de siglas, más allá de, todos los intereses creados, eh, tenemos que seguir fuertes y apostando por un futuro mejor. Muchas gracias y ¡Bantaballo Teito para todos! sindicato pensamos que os medios de produción teñen que ser para os traballadores. Por eso, eles, coa folga indefinida, lle poden plantexar un curso a Movistar e Telefónica facéndose eles coa xestión da empresa, nada máis. sabemos que están comprados. Pero eso non nos ten que facer ver que os que están en todas as manifestacións son compañeiros e compañeiras nosos. Pero é máis, as marchas da dignidade de Ferrolterra non só nacen, as marchas de dignidade xeral eh, de Ferrolterra non só nacen para, para que eses compañeros e compañeras esteñamos xuntos, senón que é para mover a esa maioría silenciosa que detrás destas ventanas, detrás destas casas, hai xente, esa maioría. A maioría non estamos aquí, nin a maioría estaba pola mañá na manifestación de Comisión UGT, nin a maioría estaba na manifestación da CIA. A maioría estaba nas súas casas e estaba paseando. E estaban traballando moita xente, esa é a maioría, esa é a xente que temos que mover e convencer para cambiar esta situación. Esa é a xente. Por eso naceron as marchas da dignidade, para uns puntos en común que podan intentar convencer a xente. E aí é onde temos que estar. Por eso é moi importante que os sindicatos alternativos estén a altura, a CNT, a CU, o STE, a CGT, toda esta xente, o, o a intersindical, a, o do sindicato elevación, toda esta xente que está participando nas marchas, tedes que estar e temos que estar a altura e non cometer os erros que cometen as cúpulas que se dedican a competir que se dedican a decir non somos os mellores, os demais non vale. Non, temos que ser humildes e intentar mover a esa maioría silenciosa.